Peio Zubiria Kamino, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Ba, iregana joan gaituk, zabalik elkartak antolatzen duen Otsail Ostegunen, bigarren gomita aizelako, Otsailaren mhm. zortziontan e, eh, torriko aiz beraz zerat, eta kazetari Euskal Herri prekarioan izenburuko itzaldia emanenduk dudari gabe liburu karrikaratu berriari lotua. Bai, hortik abiatuta, Eta, bueno, zerbait nahi izan ez gero, haitzinatzen aldugu nondik duan liburua eta historio. Aberatze eta poderetxoen indarkeria eta zinismoa ikertu emenduk, jende seari <laughs> empatia uganez, eh, hori beltzaren hitzak elaportu eh, ditugu. eskertzen ditu bihotze, bihotzez, noski. e, <laughs> bai, Eta eh, nahi irakurlea, entzulea nahi badimadu jakin, askoz e, xumeagoa da liburu honen historioa, eta da e, kazetari bat eh, momentu batean behartua dena etxetik lan egitera duela hogeita hiru urte, Eta, pues, azten da, sekzio bat egiten argia izeneko astekarian. Nola bait, eh, zuzendari berriarekin eta adosturik, ba, nazio arteko edo mundu mailako gauza batzuen bildu baizeten aldera, bi horritan astero, horri egokituta, ba, luzatzen dira, oita bat urtean zehar, e, astero gai ezberdin bat, e, nazio artean, mundu mailan dauden ezagir arazo, edo alternatiba, egatazka, nagusien, inguruan beti ere tipiak, eta beti ere puntxu batetik edo, bustan batetik helduta. Liburuak biltzen ditu, orotara kasik mila artikulu direnetatik, irutan hori iru. Eta, bueno, hortatik abiatuta, zerbait nik batetik eta entzuleak bestetik, eta matxin horre bide irekitzaile izango baitut, ba, zerbait e, gira, e, bat eh, bide bat ikusten. Argia aldizkariko kazetari enbasadore bezala aurkezten alaugu? Uh, bai, bai, argiako zaharrena dudarik gabe, eta argian urte gehiena egin dituena ere bai, eta enbasadore, bueno, menturaz, argiako guztiak ere badiran neko enbasadore honak. Frantzesez dakigunak, behar bada, enbasadore pikimatopeak e, iparaldetik mugitzeko, baina, ba, bai, ez ez da titulu txarra enbasadorea. <laughs> Net urbile izeneko sailean uh, idatzi duk beraz eta hoi urte horietan idatzitako artikulu hautaketa bat uh, izan da pentsatzea testela lan erresa izan e, gaiak bota-bota. Ba, eta lan erresa izan eta da lan bat eskertu behar dietana nire lau lankideri eh, batetik Urkoa Paulaza, Lander Arbelait, Genofa Beroko Irigoin eta John Turner. Hoiek hartu dute artikulu guztiak irakurri epaitu erabaki zein diren interesgarrienak edo zeinen artean osatzen alden irurogei eta iruko multzo koherenteena, beraz, babai lan handia egin dute. Nik ni aurrek ez duen egingo. Ba, ni erretretan jakasa izartua naiz, eta zuk zure artikuluak duela hogei urtekoak irakurtzeak, ja bada, e, neko zora biatzekoa. E, ez dakizu ongi idatzi duzun, edo pitokeria bat e, idatzi duzun, uste duzu iturri honak erabili dituzula, baina menturaz trompatu zera erdi zerdi, eta hori bestek egin dutela lan hori, eskertzen diet. Liburua, erdia, zer dena, haiena da, haiek egin dute Garaiak ere ogoi urtez ikaragarri aldatu dira, e, egoera geopolitiko eta inguramen egoera ere aldatzen ari da, beraz artikulu ere denboraren eta historiaren lekuko ere badira dudari gabe. Bi, bi gertakizun handi e, jartzeko e, astapenean eta bustanean, E, artikulu hauek azten dira 2008-an, oi an justu New Yorkeko dorre bikien erasoa eta bere ala, berazari gara Irakeko inbazioa eta bueno, ekialde urbilaren zalaparta guzti hori, nasketa guzti hori, horra agiatzen da, eta bukatzen da Ukrainaren inbazioaren e, eh, biamunean. Gazako sarraskiaren bezperan. Eta gazako sarraskia ere ja bada artikuluan sartua, zen eta naiz eta artianetzen abiatua urri hontan hasi den e, basakeria handi hau. Ordurako gazan lanean ari zen mediku bat e, guk eh, baten sartu benera beraz. Pentsa zenba kanbiatu den mundua, e, bat urteotak. Aldiz, gai batzuk aspalditik datoz itzuli-mitzuli, ba, esan dezagun klima aldaketa dela, eta uraren problema, bon, gozearena, zor injustuarena, eta bar, behar bada orduan gutxiago entzuten ziren, duela hori bat orte, orain aktualitate betean dira, seguruenik ondorio ikusten ditugulako. Alde hortatik ematen du baita ere zorabio ikustea, bueno, eta guk zer idatzi dugu duela hogeita bat urte. Balio pote du esan duena, hori irakurleak eh, epaituko du artikuluak ikusirik. Gai garratzak, eh, dudarik gabe, baina esperantza pizleak ere bai biltzen dituk saiatu gaitun, batez ere e, norbera zartzen delarik, eta ikusten dituelarik e, gazteak e, gauzak egin nahian, etxetik hasita, eta ja umeak ere ikusten batek badu tripako mina eh, hainbeste desgrazia eta eh, sarraski kontatzetik eta saiatzen zara baita ere ba, batean eta bestean aurkitzen diren alternatibak txiki eta hundi kontatzen eta bueno hoietarik batzuk badira nerestez politak eta interesgarriak jende sumearen mehatxuen zerrenda luzea iduridu zerrenda horrek e, eh, onidagukiolarik zein artikulu hautatuko uke atzeko aurre asteko, e, eh, hor bada eh, azkenetako bat liburua biltzen duena da e, ziru palestinar bati baten e, historioa horri eman genion baitaren eturbil bat ziru hau da gazan abusita deitzen dena e, badu nazionalitate palestinarra noski eta baita inglesa ere da autoritate bat gerrako zaurien hartaketa eta eta nolabait erreparazio plastikoan eta gizon honek e, egin ditu lan teoriko eta praktiko oso importantea gaiari buruz. Afera da berak neturbil batean bildu genuen elkarrezetan aipatzen zuela nola justu gazan gaur hartatzen ditugun neska eta mutiko gazte horiek dira urrengo gerran berriz zaurituta ekarreko dizkigutenak. Gizon hori harrapatu du gerrak bera Londresen zelarik, bolondres joan da gazara, eta handik emititu du e, luzez medikamentu, botika eta guztia bukatu zaizkien arte. Bo, hori izan nahi dut honekin, hori da adibide bat, ba, behar bada xantzak edo sorteak ematen dizuna, e, ikusten duzu gizton interesgarri bat, beste batek aipatu duena, bildu duena bere lekukotasuna, ekartzen duzu argiaren horrietara, eta denborak erakusten du tamalez arrazoin zuela eta gainera gizon horrek e, balio zuela ipatzea iturri bezala eh, zerbitzu importante bat egiten zuelako bere komunitateari ez eta horri eskaini nionik e, liburuen aurkezpenean liburu hau ze heroitas ez dugu hitze egingo baino da gizon oso importante bat bere xumean e, egin duena lan hori gehi tragediaren kronika egunero Twitter bidez. Hori bat aipatuko nuke eta parean atera bidei daukiolarik zein aipa ezake. Badira eh, munduan eta gainera gutxienik espero dengun lekuetan, badira adibidez klima aldaketari eta idorteari eta aurre eginez, balanean ari diren jendeak, batzuk adituak edo nebalima da profesionalak, e, atereak eta, eta, eta, ala ere, naiz eta unibertsitario gehienek ez duten kasi kompromisorik hauek badute konpromiso, baina gero badira jende xumeagoa eta hoie hoietako batzuen kronikak ere azaldu izan dira bat eh e, eh, saeleko teknika bat saelen nahi baita saharaz azpiko lur idorretan e, hartoa eta sorgoa eta eriteko eta eh, erortzen zaien ur pikin hori e, baliatzeko sistemak badira bada zai deitzen dena etala eta bueno horren kronikak aurkitzea ba beste iturri batzutan eta horren laburpena argiako irakurle ematea hori ere ba, ederra da eta, eta bueno, sentitzen duzu zure lanak zerbaiterako balio duela. Zehar iturrietatik edanduka Euskal Irakurleen egarria asetzeko. Alegia, nundik elikatzen duke ire jakimina, net hurbil guzi horiek idatzi alizateko. Badakitana da, ez nahi zela ez geopolitikan, ez kliman eta ez iakasi ezertan aditua baina kazetari lan hau egiten, kazetari gehienek egiten dugun bezala, saiatu behar dugu alik eta iturri onenak ekartzea gure irakurlei. Konparazio bat egiteko galbae lan bat ez, eta gitola iparaldean izbera erabiltzen den, mhm. baea edo galbaea, e, garia eta hartoa eta garbitzeko erabiltzen den sare hori ez. Horren, saiatzen zera iturri alik eta onenak erabiliz, E, kausitzen duzunean artikulu bat, esaten duzu, jo, personalitate honek, edo analizi honek, edo, edo zerbait honek, merezi luke ezagutua izatea Euskal Herrian ere. Eta, bueno, zure lana hori da, beste batzuek kantak egiten dituzte, beste batzuek hori ona egiten dute, eta bu, saiatzen gira, garbi esan da, nori kopiatu diogun, gu ez, dela gure generitate bat, baizik eta nori kopiatu diogun, bueno, nori nori oso erreusitzen duzunean, oso gozoa da tarteka petxo egiten duzunean eh, hasarretzen zira, baina ez horrek eh, atzera diderik. Esker mila, peio beraz, eh, liburuaren eta horri loturiko itzaldiaren berri hartzeko, itzordua zabalik elkartak antolatzen duen otxail ostegunetan, bideak gunean, otxailaren sortzean sortziak eterritan. Mil esker! Mil esker zuei eta eutxilanean!